Vamos lá. Dá uma cavalgada, Agora uma é quicada, uma assim. sentada, uma empinada, uma jogada, uma parada. Essa poderosa Você é louco. Uma quicada. Mas é o seguinte, né, mano? Você colocar uma parte de melodia também, tipo... É o brabo, é o cria é que elas querem. Foi? Ô, oh, tu quer... Eu queria fazer só... Tu gostou daquele bagulho? Aô! Não sei, tu pode usar no meio, no começo, não sei, tá ligado? ele assim. É, né? porque eu acho que é uma. É, eu acho que, que é foda essa ideia, tá ligado? É o Henrique, é o Cria que elas querem. DJ Henrique de Ferrari. cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa poderosa raba. uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa poderosa raba. Ô sua tchuca, ô sua tchuca, você destruiu meu relacionamento. É De casa, carro, moto e apartamento. não perdi, me livrei. Ei! Dá uma cavalgada, uma quebrada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada. Com essa deliciosa Dá Uma cavalgada, uma quebrada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada. Com essa deliciosa raba. Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com a minha poderosa. Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com a minha poderosa. Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com a minha poderosa raba. Eu não atrasei sua vida, é você que me procura. Você ama o perigo e eu adoro eu Henrique é o brabo. Cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com a minha poderosa. uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa deliciosa raba. Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com a minha poderosa DJ Henrique de é Ferraz. Henrique é o brabo. Henrique é o brabo. Henrique é o brabo.